karadiridimba ndabaramukije bakunzi b'ibiganiro bya radiyo isanganiro kaze muri kino kiganiro cyacu karaziririmba kuri uno munsi hari umunsi nk'uyu umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icyenda na mirongo itandatu na kabiri aho Burundi bwaronka intahe yo kwikukira maze intwaro y'ababirigi isubirirwa n'intwaro y'abarundi bitunganije bitunganiriza e, bonyine ubwabo uno munsi imyaka mirongo itanu n'itandatu ikaba irangiye uburundi nk'uko naneje kubivuga buronse iyo ntahe yo kwikukira mbe n'izihe nkingi zerekana neza ko igihugu cyikukiye nyezina muri iyo myaka mirongo itanu n'itandatu mbe ukwikukira kuracyaboneka neza na neza dufatiye nko mu butunzi cyangwa ibindi bisata bigize kino gihugu cyacu ni giki umurundi w'uno munsi yo kwishimira ufatiye uko ubuzima bw'umwe wese bwifashe kuri iyo ntahe yo kwikukira ngivyo ibibazo n'ibindi bitari bike tuza kurongera inyishu muri kino kiganiro karadiridimba mukamuzi yuko namwe mufise umwanya tuzakubaha kugira namwe mugire icyo muterereye ari cyo mubaza canke icyo mwunganira medal niyo nkuru kuri micro reka nongere kuba ikaze mu kanya duca twakira umutumire adasanzwe w'uno munsi sangwa ikaze kandi mwe bw'abakunzi b'isanganiro nk'uko remereje kubibabwira turi kumwe n'umutumire adasanzwe perezida silivesitire ntibantunganya si ubwa mbere mwitaba muri kino kiganiro cyacu reka nongere kubaramutsa ndanabahe n'ikaze kandi ku kigoro mwagize kuri uno munsi w'igerekezo rya mbere mu kakaro iheze uburundi busubiye ku ntara yabwo yo kwikukira sangwa ukwikukira nubwo ariko nari gutangurira ko yego murakoze cyane mhm. ego perezida nibihe twofatira ko nk'ibyo twokwita uno munsi dufatiye eh, nko ku butunzi ibisata bitandukanye by'igihugu n'izihe nkingi umuntu yofatira ko ati koko igihugu kirikukiye uburundi buri mu bihugu bike abaje eh, kudukoroniza mvuga icyaha icyo abantu baca bumva n'ingoga abaje kudutwara bavuye hanze basanze ari ibihugu bitunganije neza eh, igihe abambere bashika hari mu nshiro z'ikinyejana cya cumi n'icyenda basanze uburundi ari goma ifise umwami ku mutwe wayo abutwara basanze uburundi ari igihugu gitunganije eh, mu ntara ugasanga hariho abaganwa batwara izo ntara basanze igihugu cy'u Burundi ari igihugu gitunganije eh, mu byerekeye ibya gisirikare urabona nuko dukunda kuvuga yuko habaye intambara barwanya rumariza harabaye intambara cyane cyane barwanya abadagi Eh, bikerekana ko hariho urwego rwa gisirikare eh, hariho n'urwego ntuvuga ngo ubucamanza eh, ukabona yuko rero ari inzego zaranga ukubaho kw'igihugu mu cyo bita mu gifaransa leta mm-hmm. nicyo gituma mu gifaransa bavuga yuko uburundi bwari eta nasiyo rero ibyagiye bihinduka rero abo bavuye hanze bamaze gushika n'ibihe nuko ijambo ari barifata ari bafata ingingo ku biraba kabuza ku Burundi ibyahindutse rero aha niho rero muri politiki bica biza mm-hmm. ibyahindutse ni uko inyuma yo guhabuza inka yo kwikukira uburundi bwagiye bubazwa abarundi bene bwo eh, ubwa mbere biciye mu matora hagati y'umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo itandatu na rimwe gushika itandatu na gatandatu mu gice cya kabiri biza guca mu gutembagaza mu gufata ubutegetsi biciye ku ngufu za gisirikare bikaba byaje ku itariki ya mirongo irindwi n'umunani y'ukwezi kw'icumi na rimwe mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo itandatu na gatandatu mhm. twasubiye ku ntwaro ica mbere rero kiranga igihugu cikukiye nuko kiba gitwagwa n'abo abo benegihugu abanyagihugu bo nyene bitoreye mm. bati nimwe muzogitwara mugabo haba haza rero n'ingene batunganya igihugu mm. kugira ya ntahe ibeye koko iba ari ya demokarasi dukunda kuvuga ntushobora kuvuga yuko igihugu cikukiye kitaje bitajanye na demokarasi kandi vyogora kuko urabe n'ibwibashingiro by’iwacu mm-hmm. nyene bavyandika bavuga bati eh, eh, ari ibihinanyura rya kera vyo nicyo kimwe hari abantu bavuga bati mu gifaransa ati la souverinete apartient au peuple ni mhm. yuko ariho hari nyine itsitso ry'ubutegetsi kuri abanyagihugu ku benegihugu mhm. niho hari itsitso ry'ubutegetsi niba bafise ijambo rishobora guhindura ibintu mhm. perezida muri aho nyene sinabaciriyemwo mm. murabona mu myaka ya 1993 niho hano mu gihugu mbere na henshi muri Afrika aba imigambwe nyinshi. none ko imbere yaho uravye yuko demokrasi jana no kwikukira umuntu yoca afata yuko imbere y'icenda na gatatu uh, nubwo demokrasi itari ikirenga gose canke itari kore gose ko urundi butari bwikukiye neza mbega sinzi yuko dukurikira ibyo twira turavuga mbega mhm. iyo turi turavuga ngo twariganzuye abakoroni mm. cyangwa tukavuga ngo hariho abakora n'abakoroni cyangwa ngo hariho abakorera abakoroni ibyo mhm. bivuga iki ni ukuvuga yuko intare yo kwikukira abantu batayumva cyo kimwe bataba bayikoresha cyo kimwe mhm. mugabo kenshi abo nona intare yo kwikukira ntugire ngo barashobora kubikora badaciye mu nzego za leta ntibikunde birakunda ko byogorana udafise inzego za leta ubufise canke bari kwarondera rero kugira ngo yumve koko ko igihugu ciwe cubashwe kikubahirizwa abo yatoye hakaba hari uburyo bw'uko bagenda berekana ibyo bakora mm-hmm. icyo bita mu gifaransa le devoir de mm-hmm. aho rero haba hari ikintu cerekana koko ko igihugu cikukiye ahandi usanga ukwikukira ari amajambo ashobora gukoreshwa n'abari ku butegetsi gusa mhm. nzi ndakoresha amajambo abiri umwe wese afata icyo yumvira kimworohera eh, biva kuri ibyo rero mhm. ugaca usanga hariyo rero no gushobora kugira politike ishyira imbere gukoresha uburyo igihugu gifise kugira ngo uteze imbere abanyagihugu cyangwa bene igihugu mhm. hariho kandi n'ibyo gukingira ubutunzi bw'igihugu kugira ngo eh, kubera uko isi imeze ubu itunganijwe ubu ntusange hari ibintu abantu bashikira gusa eh, dufate nk'ubu turafite dikera mhm. niko tuvuga jenda ubutare eh, bwa dikera mhm. jewe natanguye kumva uko dufite ubutuzi wa dikere kuva umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo irindwi haraheze imyaka rero eh, igiye gushika mirongo itanu mirongo ine n'umunani icyo kibazo kivugwa kenshi turakunda kubona yuko mu bihugu hatowemo ubutare bukomeye bukenewe ku isi iyo abarongoye igihugu batabyifashemo neza ushobora gusanga atakamaro bizaniye icyo gihugu ahubwo bizanye ingorane uzorabe nk'agiye haba intambara muri kano karere ka afurika barakubwira bati muri nigeria harabaye ingorane hari peteroli barakubwira bati muri congo hari ingorane kubera ubutuzi bwinshi buriyo ariko hariho n'ahandi ushobora gusanga hashobora kuba ubuyobozi bugira buti turitunganya neza ubwo butunzi buzokoreshwe buzanira ineza igihugu mhm. kuko aho tuvuga naho nyine bidakoreshwa neza harabusanga abari ku butegetsi bobo hari icyo bakuramwo ubwo abahuriramwo bakaba abanyagihugu cikukiye dushake dufatire ku mahera eh, igihugu kiba gikoresha ku mwaka ku mwaka oya ntutangure bashaka ntutangure no ku mahera mhm. kuko amahera agiriye yava mhm. kugira amahera aboneke nuko aba ari ibikorwa mu gihugu bigaheza bikayazana mhm. eh, mu bikorwa mu gihugu eh, hariho byinshi igihugu cy'u Burundi ugiye kuraba ko ubutunzi bwacu butunganije bumeze buhagarariye cyane cyane ku burimyi n'ubworozi mhm. ni ukuvuga yuko usanga ibituma abanyagihugu bashobora kubaho birazana amafaranga aho rero dufite ingorane nuko ni hehe rero nuko eh, mu bitunze abanyagihugu benshi mhm. ari uburimwe n'ubworozi mugabo mu bipfa aho amafaranga menshi dukoresha ava mhm. dukoresha muri leta ava si mu burimwe n'ubworozi ava mu bintu by'amatagisi mhm. ava mu bintu byo gufashanya hagati y'ururimi n'amakungu ejo bundi narumvise atangwa n'amahinguriro atangwa n'abadandaza bagira iki ayandi akava eh, mu byo gufashanya k'uburundi n'amakungu mhm. niho biva ego perezida dufatiye ku reka dufatiye kumfashanyo hafi turi tuvuga eh, ibijyanye no kwikukira kuko eh, ndizera yuko nk'uko mwabivuze murahere muri politiki mu butunzi ukwikukira no gutunganya ibintu umuntu akitunganiriza ibintu ukwiwe mugabo mu minsi yaheze harabonetse dufatiye mu bibiri na cumi na gatanu kutumvikana hagati y'uburundi n'amakungu harabaho imfashanyo zimwe zimwe zihagarara ah, harabonekeje yuko hari ikintu kiboneka cyoba eh, caciye kimera nk'igihungabana dufatiye mu bijanye n'ubutunzi none no munsi imyaka mirongo itanu n'itandatu irarangiye twovuga yuko twikukiye koko nagira mvuge nyakuri canke nyezina fata ngo umwana yavutse mu gihumbi kimwe n'abanyarwanda na mirongo itatu na kabiri itandatu na kabiri iyi myaka afise itanu n'itandatu itanu n'itandatu mhm. aba ageze hehe aba amaze kwitunga mhm. yarwatsi rwiwe kuri ubere n'abana yarasohoye mhm. amaze kugira abuzukuru aba afise aho yishikanye jewe mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo itandatu na kabiri nari ntanguye umwaka wa mbere mu ishuri urumva iyo myaka iheze wa gasore ajya imbere y'abarundi akajya kumwe na ba mirerekano akajya kumwe n'abanyendandu umwe ba rufuruguta ba nyamoya ba by'uyu munsi bajya kumwe barondera intare yo kwikukira bagira bati dushikane uburundi kuki mhm. ko ari ukwirukana gusa akongera ko hari ikintu cyo yongera ko rero ku byerekeye abategetsi n'inzego z'igihugu yabivuga mu gifaransa ngo siri sombo et juste mhm. yari beza kandi bagendera ku butungane urumva ibyo yavuga ahandi akaza ati dushaka yuko tuja gukorera abanyagihugu dukorere bene wacu b'abarundi tubakorere tutaruha tubakorere ngerageza kwishyira mu kirundi uko biri mu gifaransa tubakorere n'umutima wacu wose tubakorere tutarindiriye kuronkamwo nk’inyungu zirengeye umushahara igihugu caduterekanirije turondere tukaraba batabigendeye byapfuye kuki twobigorora gute kugira ngo koko igihugu kije muri iyo nzira y'ukwikukira kuko iyo igihugu rero kigendera ku gasore bivuga abantu bumvikana batagenda bashwana batagenda batukana batagenda bakumirana bica byoroha rero guhagararira ya ntahe y'ukwikukira mhm. kuko kurya abarundi babivuze bati ubuza uri karate bw'iwe umutiza umuhoro iyo mwihenze mukajya mufite na’ hagati yanyu hari umuntu wo hanze atari n'umukorodi wa kera gusa ndabandi hariho n'izindi nyungu nyinshi ubu aragira ati ndaronse aho menera bavuga ngo umwana w'imbeba azira ubwanko bwa nyina hmm. uno munsi ngira murumva yuko hari bamwe bamwe hari n'amadefira amwe mwakunda kubona imbere ya za ambasade za hehe bati ni ukwikura ko kuko bivuga abo bakoloni. E, nibyo ntawosubira mu ntwaro yo gutwagwa n'abazungu n'abakavantara nk'uko mwabivuze uno munsi mubona abo buhari icyo bashobora gufasha mu bintu bivugwa cyane mu makuru ku isi ubu niya nama harahezerwa izi ndege zitatu yahuza umukuru w'igihugu cya amerika donald trump mm-hmm. n'umukuru w'igihugu cya korea y'amajyaruguru mm-hmm. none ubwa mbere niho mbere ngo barashamiranye mm-hmm. none kujya gushaka ubwa mbere mu gutunganya iyo migenderanire yacu tubigire mu kwizerana mbandanye mudushyigikira eh, n'umutima mwiza eh, mubandanye mbere mudufasha no kubona iyo tuziza kuja mugabo mwubaha uko turi mwubaha inyungu zacu mu kubaha n'ingene twebwe tubona nyine twotunganya ibiraba inyungu z'igihugu cacu mhm. wa gasore rero no muri rya jambo navuze rero muri rya jambo yavuga umugabo ipono umaze kuronka yo kwikukira abwira ababirigi yavuga ati muzotumenyera kubyo dukora nimwashimirwa ari byiza mm-hmm. nta rindi iteka nta kindi cyubahiro turonze kuko yavuga ati twebwe rero twihaye ihangiro yuko duteza kumenya gutunganya igihugu neza hamwe nitwaganira tuzoganira tungana ibi rero ndetse turihenda nibyo biranga ubuzima bw'imigenderanire y'isi hose usanga ibihugu bifise uburyo bifite ibigenderanire mm-hmm. bica ku mambasade ivyo ivyitunga ibiraba ivy'ubucuruzi kugira ngo ntihagire ubugenda asa n'uniga abandi niyo rero ubiciye kubiri ugasanga ariho inzego mbere z'ubucamanza ushobora no kwitura mhm. urabona no mu byerekeye rero agateha ka muntu hariho n'inzego zagishyirwaho hose ku isi ni ukuvuga rero uriko kuratunganya ivyerekeye kubahiriza Eh, intahe yawe ibyo byose urabishyiramo ukaramusa nyine wowe witunganya kugira ngo igihe cyose uzosange uri eh, ataco bakugaya eh, cange hari n'icyo bakurenganyije ugira uti ndafise ubushobozi ndafise ukuntu nitunganije ku buryo ushobora guhagararira neza iteka n'itekane ry'igihugu canje perezida turiko duhimbaza imyaka mirongo itanu n'itandatu uburundi bwikukiye uh, uno munsi umuntu yo kwirimbura ryari yo kwirimbura itariki imwe nyene kugira babone yuko iyo rodovability iriko babone yuko biboneke neza koko ku munyagihugu ariko arikukira uko mwabitanguye mu ntango uhereye hariya ku gatumbi wacu kugeza kandi mu bisata byose eh, kwirimbura ingene habaye umunsi mukuru ukomeye mm. eh, mugabo kuko nabivuze nuko tutagiye tuganira neza ngo tuje itsitso ku byerekeye ibiteza kuranga ukwikukira n'ahandi ugenda ubiraba igihe cyose mm-hmm. kugira perezida ntitugume eh, biguma mu kanwa gusa ati imyaka iragiye iragiye iragiye mugabo atabintu turi ko turabona biriko birakugwa cyane cyane dufatiye eh, twatangwe muri politike mu by'ubutunzi nko kubona hari umurundi adashobora kuronka amazi meza mhm. ku gatumba ahari hari icyo twafatira tuti gifatiye ku ruhara rw'umukoroni tuvuze tuti hariho aho umurundi adashobora kwivuza neza ntaronke umuti wa malariya mhm. twavuga ko bifatiye ku bukoroni mu myaka y'igihumbi kimwe n'amajyana icyenda mirongo itandatu igihe hari ibyo kwikukira muri afurika igihugu cya koreya y'epfo mu by'ubutunzi cari inyuma cane igihugu ca Kongo Kinshasa ca Zaire ejo bundi ca Kongo iharanira demokarasi uyu mhm. munsi mugabo ugenda urabe aho Korea y'Epfo igeze uyu munsi naho Kongo igeze uyu munsi mhm. aho hari Kongo urashobora gushaka n'u Burundi mhm. ico kimwe eh ugende urabe igihugu c'ubushinwa nabo nyene bariko baravuga barakunda kwishira mu bihugu ngo bikiri mu nzira y'amajambere mugabo n'igihugu gifise ubutunzi ku isi buza ubwa kabiri ku isi nziba mugabo muri iriya myaka cari inyuma byagenze mhm. gute kugira ngo bashike ngaho ugenda urabe ibyerekeye ivyo gukingira igihugu hari ibihugu vyo muri Afrika cyangwa vyahe vyashoboye gutunganya nayo kwikukira kwabo ku buryo bashobora kwigwana ko n'iyo hagize umwansi abatera atangorane bafise akagira ati turafise ingufu zo kwigwanako mhm. mugabo hari ibihugu bigora canke byagoye ndibuka nko mu ntambara abaye muri Kongo hagati ya mirongo icyenda na gatandatu gushika mu bibiri na gatatu habonye ingene hageze bikagorana yuko ingabo za Kongo zishobora guhangana n'ingabo zari zabateye hari n'abavuze bati eh, abari barongoye kongo gihe bari ko bariyumvira ingene buza kurondera ku ishaka biva ku bushobozi bwo kwitunganya biva ku bushobozi bwo gukomeza umwumvikano hagati mu bantu biciye ku kugene abari ku butegetsi bayobora igihugu nibutse bariko baradukurikirana ko turi mu kiganiro karadiridimba nakana kaji wabo nimwe bw'abarundi muri hanze y'igihugu telefone zose zikaba zuguruye ku bwanyu umutumira akaba ari president Sylvestre ntibantunganya aho turiko turabira hamwe ibijanye no kwikukira ku Burundi na rijya uno munsi w'itariki ya mbere mu kakaro imyaka ishika kuri 56 irangiye reka mukanya tuje twakira Vianney muri leta Zumwe za Amerika Eh, bagerageje guhindura nk'ibwirirwa shingiro kugira bagire rishasha urabona ukubwira amafungu aca ahagarara tugahita tera mbe kwa kwikukira k'uburundi eh, eh, babivuga mu majambo cyangwa ntabwo turikuka mhm. hama akandi kabazo ka gatatu nagomba mbaze ariko ka nyuma mhm. urabona nk'ibihugu bya rutura nagira mbere nanje ndamwifuriza umunsi mukuru mwiza wo kwikukira n'abo bari kumwe muri amerika mhm. eh, bagende badusesangurira gusonga kuko urumva bo bari naho bashobora kuronka uburyo bwinshi mhm. kugira ngo ko dutegere ingene dutegereza gufata ukwikukira mu isi y'uyu munsi mhm. kuko ubona ko hari itandukanirizo n'uko isi itunganijwe igihe aba twavutse baharanira inda yo kwikukira burya uburundi bwarikukiye koko mhm. navuze nti ugiye kuraba Eh, ingene abantu bashikira kurongora igihugu kuva ku mitumba gushika ku rwego rw'umukuru w'igihugu numva ko twikukiye kuko mhm. urumva nitwe tubitorera ntawuze agira ngo turabahaye naka byasi bikunze abasigaye gusa kumenya ingene tubitunganya ngo amatora abyare haba ku mutumba haba mu komine haba mu gihugu Eh, umuntu canke abantu batazoza kuvuga ngo watoye yatowe nabi canke umuti vyaciye mu muco hariho kuri kuri kuri kuri iki kibazo nuvuga ntitwari kukiye mhm. ariko mu byerekeye ivy'ubutunzi hari byinshi cyane byo gukora hari wigeze kuvuga ati mbega kubona ibyo dukoresha byose ari ibyo tugura mu mahanga byinshi eh, hoko gwiki burya ikintu nyamukuru mu guharanira yo kwikukira mu gukingirira yo kwikukira mu gukomeza intwaro yo kwikukira ubwa mbere n'umwumvikano hagati y'abantu mm-hmm. eh, navuze mu kanya nti hari umugani w'ikirundi yuko eh, ubutemu bw'iwe mutiza umuhoro mm-hmm. arafise ibintu acako nicyo gituma hari ukwama tumenya gukingira ibyo ko yadondaguye ibihugu mhm. aha no kumenya kandi uko isi itunganijwe kuva inyuma y'intambara y'isi yose hariho ibihugu bitanu mugabo bobo hari igihe bishyira mu mutwe ko bogo bafise kubikoresha mu bwitonzi wari kabandi bishobora kugorana n'ibyo wagiye ubona byashika kuri ibi bihugu eh, yagiye adodagura yafatiye ku kwinjirana ku maritati eh. ugasanga Uh, abazungu canke nkuko twagiye turabishikiriza abakoroni mu kwitunganya muri politike eh, ariko harico yibagiye kandi kuko inyuma yuko ibihugu byagira ibyo birwanisho rya nganda harabaye amasezerano ku isi yose yo guhagarika mm-hmm. bati duhagarikira aho biri abantu rero ikibazo basigaye bavuga ubu erega atangorane zigiye mu gihugu uyu yoshaka kukigana n'igihugu biramugora kuronka ahamenera mhm. yavuze maprobo jya ndibuka yuko mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajyana icyenda mirongo icyenda na gatatu inyuma y'igandagurwa rya perezida mirikiyo ndadaye twari twasabye yuko amakungu yungika mu burundi ingabo zo gukigira igihugu mhm. atabidoga atabidodomba ibindi zo kuvugwa mm-hmm. iyo hataba igandagurya mirongo icyenda mirongo icyenda na gatatu nta miporo turi kuvuga ejo bundi mu bihumbi bibiri na gatanu hari ibyagoranye mu gihugu bifatiye ku masezerano y'iyarusha abantu bamwe babona uku n'uku n'uku n'uku kandi ari amasezerano yavuye mu biganiro bigace bituma bagira bati e none ko twajijemo ijisho ubu none ku mengo biri ko birabagora kubaha no kubahiriza eh, kandi muzi uruhara twagizemo bigace bituma rero baronka n'ukuri aho bacunze n'ibyo Mhm. ego turiko turarangiza kino kiganiro cacu president uno munsi ugwaruka ruvutse ugwavutse inyuma gatonya eh, dufate za mirongo icenda mirongo umunani ariko uno munsi dufatiye kugwaruka nibwo gwinshi hano mu gihugu ni igiki ko kugira koko ejo canke hirya ejo nibo bariko barategurwa kuzoba nabona abategetsi batwara igihugu kwa kuhikukira kube mu mutima kandi kuvuye mu mutima kuje mu bikorwa niba ariko barategurwa mugabo kandi ongera ko niba bateza kwitegura bacinjira usanga benshi arugwaruka mhm. urwaruka rw'ubu rero ikibazo rufise ni uko ingorane zashyizwe muri kino gihugu hariho ukuntu bamwe bashaka kuzumvisha abandi bakabizumvisha ukutariko bigatuma urwaruka usanga rwafashwe eh, nk'umuntu bateze umutego intahe ya kino gihugu yo kwikukira izokomera kuko basanze abarundi bakomeye hagati yabo bumvikana hagati yabo batarabana nabi batagenda eh, bagira none uvuga bita exclusion eh, murakoze namwe ntamasangwa intaha yo kwikukira yego tuyisangwe twese n'abarundi bose hanyuma nk'uko nabivuze tumenye yuko gukomeza y'ukwikukira ari gukora ku buryo umurundi wese uvuga ko mu gihugu ciwe yishyira akizana atangorana na gatonyi agashobora kugenda iyo ashaka hose hanyuma kandi cyane cyane intayikuku yakomera